Ýa Resulallah, her bir, ýani haýyrly, muhim, peýdaly işde şu sözler bilen başlaýan eken gürrüňini. Şonuň üçin nika gyýyljak bolsa-da, ýa ders başlanjak bolsa-da, ýa umumy adamyýete näme haýyrly işleri şunuň bilen başlamaklygyň özünde haýyr bar. Fehu ebtar diýýär. Ýani näme? Şonuň haýry kesik boldy, haýry az boldy. Şonuň üçin hem alymlar näme Allah Tagalanyň kitabyny we Rasul Allahnyň näme edehedini edim gylymlarynda näme görelde tutunyp näme bular hem kitaplaryny ýa etjek gurrunlaryny ýa amallaryny bismillah bilen başlanlar. Ve nâme diye innel hamde lillahi nahmeduhu. Hemme hamdu sena övgüler Allah'ınkidir. Şonun için nahmeduhu. Hakiki Öwgüň eýesi bolan Allany hamytlaýar. Sebäbi sen näme? Bir öwülýän zat olam Allatagala. Hakyky öwgä mynasyp Allatagala. Haçanda näme? Adamlar Allany öwgülemese, adamlar Alladan dilemeseler Allatagalanyň gahary gelýär. Bir zat öwülýär olam Allatagala. Emma Alladan başga zat öwülenok. Sägseň näme, Alladan başga zat näkis, kem. Hatda hadysda Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýýär, Biri biriniň ýüzüne öwse diýýär, bir gysym toprak al-da ýüzüne sep diýýär. Ýagny öwdürmeli däl özüňi. Näme üçin? Adamyny birinji keselledip ýoluny urdurtýan zat öwgi. Her bir zadyň bir keseli bolýar-a, degse zaýalaýar. Adamynyňam ruhy taýdan birinji zaýalaýan zat näme? Öwgi. Bir adamyny zaýalajak bolsaň, köpüräk näme? Öwger diýerler ýüzüne. Hatda näme? Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahaba bilen Metjide girdiler welin, ne bir adam şeýle üýtgeşik, doly şertlerini, rükünlerini, wäjiplerini ýerine ýetirip, bir gözel şekilde namaz okap oturan eken diýýärler. Şonda ýaňky sahaba öwýär bu namaz okap oturany. Öwýär welin, ýagny eden gürrüňi oňa eşidiläýjek derejedir-de. Şonda pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýýär? Ýuwaş diýýär. Tas doganyň diýýär näme? Boýnuna oňurýardyň diýýär. Şoňalyk derejede näme? Öwgüden gaýtaran. Emma Allah Tagala we mutlak Hemme bir öwgi sypat bolsa, kämil sypat bolsa, Allah Tagala şonuň eýesi. Şonuň üçinem näme? Nahmeduhu, ony hamdlaýarys, öwgüleýäris. Şonuň üçin näme? Bir adam edebinden dile geçjek bolsa, göni öz hajatyna başlamazyndan öňürti Allany öwmeklik sünnet. Ýani sen Rahman. Mysal üçin rahmet, Allahdan rahmet dileýäň. Magfyret dileýäň näme? Gone Allam maňa rahmet et, maňa magfyret et, maňa jennet ber, dünýe ahyret gowlugyny ber diýme, ilki öňden Allany öw, eý gözel Rabbym, Sen Rahman, Sen Rahim, Sen Gafur, Sen Razzak, hemme zat seň eliňde, Malikul Mulk, jennediň eýesi, dowzahyň eýesi sen, meňa jennetiň ondan näme? Dileg et. Ve nestainuhu. Ve näme? Allatagalany öwlüşimiz ýaly, muňa Ondan kömek soraýarys. Başga hiç kimden kömek soramaýarys. Näme üçin? Hemme zatdan Güýçlüden sorabilýärkäň, pese gaýtmaklygyň özi peslik. Şonuň üçin hem näme? Hemme öwgä, hamdu-senaň eýesi bolan Allatagalany hamdlaýarys, Nahmaduhu we nestainuhu we Ondan kömek soraýarys, we nestagfiruhu we günälerimizi bagyşlamaklygynam Ondan dileýäris, takdyrynda azaşmaly diýip ýazan bolsa, Allah Taala oňa hidäýet berjek ýok. Hatda pygamberine de Allah Taala näme diýdi? Inneke la tehdi men ahbabte welakinna Allaha yehdi men ýeşa. Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem käwagt näme? Käwir gowy gören adamlarynyň hidäýetine gelmese gynanar eken. Şonda Allah Taala näme pygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme wezipesini düşündirýär. Sen söýeniňe hidäýet berip bilmeýäň. Inneke la tahdi Men ahbabtu ey Muhammed diýýär aleyhissalatu wesselam. Sen söýeniňe hidayet ber bilmeýäň. Walakin Allaha yahdi men yasha diýýär. Hidayet Allah'yň meşiýetine, isleg iradasyna bagly. Kime Allah hidayet isledi, ana şoňa hidayet berýär. Sen diňe şoňa sebäp bolýaň diýýär. Ýani sen hidayet beriji däl-de sen sebäp diýýär. Men sen sebäp bolduňmy? Saňa da şoň sogabyndan kemelmän barýar diýýär. Birine sebäp bolup bilmediňmi? Gynanma diýýär. O sen wezipäň däl diýýär. Kalplar biziň elimizde diýýär. Ýöne seni käbirine näme jennete sebäp etdik. Düşündiňmi? Iblisem käbirine dowzaha sebäp edişimiz ýalak diýýär. Şonuň üçin näme iblis diýýär? Zalalet meň elimde bolşy ýalak diýýär, azaşmaklygy meň elimde bolşy bolmaýşy ýalak. Hidaýat hem Muhammediň elinde däl diýýär. Eger-de azaşmaklyk, zalalat meň elimde bolan bolsa, diýýär, bir adam goýman, hemmesini dowzahy ederdim, diýýär. We şo soňala hidaýat, dogry ýol, hakam Muhammediň öz elinde bolan bolsa, diýýär, olam bir adam goýman jennete ederdi, diýýär. Ýöne ikimizem sebäp diýdi, diýýär. We kime we men ýudlil fela hadiýe leh, we kime Allah Tagala näme zalalat berse, azaşdyrsa, oňa hidaýat berjek ýok. We eşhedü en la ilahe illallahu wahdehu la şerike leh, we onuň näme şaýatlyk berýäris, Allahdan başga hak ilähiň ýoklugyna, We la şerike leh, we Oňa şärik ýok, hiç zadynda, Allaň adynda, sypatynda, ýaradan zatlarynda hiç zada Allaň şärigi ýok. Allah Tagala bir Özi ýaratdy we Allah Tagala meňzeş, deňdeş hiç kim ýok. We eşhedu enne Muhammeden abduhu we rasuluh, we şo sanda-da näme, Onuň guly we rasuly bolan Muhammede-de näme, şaýatlyk berýärin diýýär. Soň näme üç sany aýat gelýär. Ve la temutunne illa ve entum muslimun ve özüňizem diňe musulman bolup ölüň, musulman bolman başga halda ölmäň diýýär. Näme üçin? Allah Tagala bize öwüt etýär, ündeýär, wesýet etýär. Yani doly derejede takwalyk ediň Allaňyza, iman edenler diýýär. Ve musulman bolup ölüň, başga dinde kapyr bolup öläýmäň diýýär. Näme üçin? Ömürlik dowzah saňa. Allatagala saňa muslim bolmaklygyň, musulman bolmaklygyň ündeýär. We dile diýýär, bu dünýeden gidip, o dünýä barjak bolamda-da näme, iň soňky, ahyrky diýjek sözüm La ilaha illallah bolsun diýip dile etmelidir. Çünki näme? Kim ölende iň soňky sözi La ilaha illallah bolsa, dehalel jenne, jennede girýär. Ýöne La ilaha illallahyňam Näil dereje diýilmelidiki näme geçenki dersede agzaldy ýan halisan lillah kalbyňdan diýen bolmaly la ilaha illallany we haýatda şoň näme maksadyna myradyna görä ýaşan bolmaly şo sözüň Soň Nisa süresiniň birinji aýatynda ýene Allah Taala diýýär ýa eýýuhan nasu taqu rabbakumullezy halakakum min nefsin wahide Ýene buň bilen hem ýene Allah Taala birinji aýatda takwalyk ünnedi we musulman bolup ölmeklik ünnedi wesýet etdi Yani bu rahmani wesýetler Allah Tagalaň wesýetleri Men oň ýa bir başga bir adamyň eten wesýetleri däl, Kurany Kerimden aýat we üsti-üstüne-de näme, Rahmani, Nurani wesýetler, Rahmanyň öz etýän wesýedi, Ittakullah, birinji aýat, Takwalyk ediň we muslim bolup öliň. Ikinji aýat hem şeý diýip başlaýar, Ýa eýýuhannasu ittaku rabbakum, Eý adamlar, siziň Rabbyňyz bolan Alladan takwalyk ediň. Düşünýäňmi? Nähilek siziň Rabbyňyz bolan Allah Tagala, Ellezî halakakum min nefsin wahide, bir nebsden sizi halk eden. Kimi diýjek bolýar, bir nebsden sizi halk eden? Adam alaýhyssalamdan, we halaka minha zawjaha, we ondan hem aýalyny ýaratdy diýýär. We Adam alaýhyssalamdan hem hem höwenen e, ýasaýar Allah Tagala. Adam alaýhyssalamyň näme çep gapyrgasyndan hem höwenemiz gelýär. Ve besse minhuma rijalan kesiran ve nisaa diýýär. Ve soň ol ikisini jübütleşdirensoňam bir topar aýallar, erkekler ýaratdy diýýär. Ýagny adam neslini köpeltdi diýýär. Vettakullahellezî tesâelûne bihi vel arham. Ýene sizi bir nebsden köpelden we näme? Allanyň yrzalygyny talap edip, özara rahimleriňiz bilen gartnaşlygyňyz bilen näme? Gatnaşygyňyzy saklaýan Allaňyzdan takwalyk ediň. Innallaha kana aleýkum rakyba, çünki Allah tagala siziň üstüňize rakypdyr, gözegçidir, seretýändir, her bir etýän amallaryňyzy, her bir diýen sözleriňizi Allah tagala ýazýandyr. Öz ýanynda belgiläp goýýandyr. We Ahzab suresi 70 71-nji aýat, 3-nji aýatam ýene diýýär Allah tagala bu da ümmegi, ýa eýýuhellezina amanuttaqullaha we qulu qawlan sedida. Eý iman edenlerim diýýär, Ittakullah, Allaha takwalyk ediň diýýär. Alladan gorkuň we kulu kawlen sedida we hak söz diýiň. Hak sözüň iň ýokarysy näme? La ilahe illallah. We şaýatlyk bolaňyzda dogry şaýatlyk beriň. Zulum getirjek sözler diýmäň, batyl sözler diýmäň, fähişe sözler diýmäň. Diňe näme? Sedid bolan, dogry bolan, hak bolan sözleri sözläň diýýär. Allah Taalaň sowgady näme? Jennet. Jennetden ýokardyda näme? Allaň ýüzüni görmek. Allaň jemalyny görmek. Ondan ýokarda sowgat ýok. Barça million milliard milliardlarça adamlar al Adam aleyhisselamdan başlap iň soňky öljek adama çenli. Şolaň içinde pygamberler bar, öwliýalar, hemme kişi bar. Bir adamam näme Allah Taalany görmedi. Hatda näme, biri gelip Aýşe enemizden soraýar, Eý enemiz diýär, Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem Allah tagala, Ýedi gat asmanyň üstüne öz ýanyna galdyp gürleşenini Allasyny görüpdirmi diýende, Aýşe enemiz näme diýär, Şu seniň içiňde çykan sorag meniň içimde-de çykypdy diýär. We menem seniň menden soraşyň ýalyk, menem Rasulallahdan şony soradym diýär. Eý, näme Allanyň Rasuly, seni Allatagala öz huzuryna çagyryp gürleşende sen Allany gördüňmi diýende, pygamberimiz näme diýýär? Nurun enna arahu diýýär. Nur diýýär. Nirden göreýin diýýär. Ýani Allatagalam hatda Rasulam görübilmedi. Hatda onuň halyly bolan Ibrahim aleyhissalamy görübilmedi. Hatda onuň kelimi bolan Alla bilen gürleşen Musa da görübilmedi. Emma kim görýär? Kim Allatagala we Rasuluna itagat edip, Jenneti gazansa, Jennete düşeňsoň, ondan artyk Allatagala Jennetileri-de ýene size peşgeş bar diýende, Jennetiler näme diýer diýer? Eý, Rabbym, bu Jennetden aňyrda näme peşgeş bar diýenlerinde, ine meniň ýüzüm diýip, ýüzüniň perdesini açyp özüni görkezer diýer. Allatagalany, Allatagala hemmämizi şu hakyky peşgeşine näil eden, öz yrzalygyny näme berip jennede salyp öz ýüzüni görkezen bendelerini etsin hemmämizi. Amin. Soň näme? Emma ba'd, bundan soňam näme diýä? Fe inne haýral hadisi kitabullah. Iň haýyrly söz nämedir diýä? Allah'yň sözüdir diýä. Allah'yň kitabydyr. Ve haýrul hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve iň haýyrly dogry hak ýol Muhammet sallallahu aleýhi we sellemiň ýoludyr diýýär. We şerrul umuri muhdesatuha we iň amallaryň ýamany, iň erbedi muhdesatuha, dinde täze tapylan zatlardyr diýýär. We biliň diýýär, we kullu muhdesetin bid'a. We dinden soň tapylyp dine goşulan zatlaryň hemmesi näme? Bid'atdyr diýýär. We biliň diýýär, we bid'atlaryň hemmesi hem we kullu bid'atin zalala. We bid'atyň hemmesi hem azaşmaklykdyr diýýär. Azgynlykdyr diýýär. Ve kullu zalaletin fin-nar ve her bir azaşanlygyňam näme? Soňy otdur diýýär. Näme gysgaça ýaňky Hutbatul-Hajäň tefsiri, açyklama.